mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene Marija Ražnjević. Dobar dan. Mm, dobar dan, pozdrav svim slušateljima Trend Radija. danas ćemo malo razgovarati o nekim korisnim savjetima. Mm, tako je, korisni savjet. Evo jedan mali šalabakter za naše slušatelje s obzirom da nas sad kroz 7. i 8. mjesec nema pa da ih unaprijed pripremimo na moguće probleme s kojima bi se mogli suočiti u tom mhm. periodu. A ja ću vam reći samo da su vam telefoni otvoreni i to je besplatni broj na možete zvati na 0805160. Pa krenimo. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pa evo dok čekamo poziv da nam netko nešto prijavi da nekoga možda za nešto onako i savjetujemo, da čujemo koji su najčešće prijavljivani problemi na zeleni telefon Ekopana. Evo. A, pardon, Marija, evo zazvonio nam Aha. je telefon. Hoćemo prvo <laughs> primiti Može, poziv pa ćemo... Čujemo. Ajmo. Halo, halo, tko je s nama? Da, dobar dan. Dobar dan, tko je s nama? ne može pitanje. Može, recite. E, kada i da li će opće biti zaprašivanje u gradu za ove naše komarce i vlagu u gradu i tako dalje. Mhm, hvala vam lijepa na pitanju. Marija, e, može Evo, baš smo nedavno imali e, isti ovakav poziv, isto vezano znači za zaprašivanje, pa smo kontaktirali Zavod za javno zdravstvo od kojih smo dobili informaciju da se zaprašivanje vrši danas i sutra, odnosno 36. i 7. Dakle, <laughs> upravo je u tijeku zaprašivanje. Super, evo, pravi pozive u pravo vrijeme. Možemo li čuti evo do sljedećeg e, poziva koji su onda najčešće prijavljivani problemi na zeleni telefon kopana u a, ove godini, odnosno u ovih prvih šest mjeseci? Da, evo, taman smo danas na polovici godine, zaprimili smo do sad ukupno 77 prijava građana, od toga, dakle, kao i uvijek do sad, 33% e, na otpad, e, prijava se odnosi 20% na vode i nekih 10% na zelenilo. To su uglavnom one tri kategorije vezano za koje nam se građa građani najčešće javljaju. Što se tiče otpada, evo uvijek je tu nažalost aktualan taj problem divljih odlagališta otpada. Pa eh, jedan evo koristan savjet odmah za početak građanima što mogu učiniti kada primijete negdje divlje odlagalište otpada. Dakle, postoji zakon o održivom gospodarenju otpadom koji eh, obvezuje jedinice lokalne samouprave da eh, zapravo kaže da su one same dužne na svojem području osigurati organizirano organizirano prikupljanje i odvoz otpada, e, ali isto tako i spriječiti odbacivanje otpada u okoliš i otklanjati, odnosno uklanjati e, mhm. tako odbačeni otpad. E, tako da neovisno o tome da li se divlje odlagalište nalazi na privatnom ili na javnom zemljištu, vi u svakom slučaju to možete prijaviti komunalnom redarstvu, dakle grada ili općine, već ovisno dakle gdje se nalazite jer e, zakon je taj koji daje ovlasti komunalnom redarstvu da provodi određene mjere. Konkretno da vlasniku zemljišta naredi da ukloni taj e, otpad i da mu za to određeni rok. Ukoliko vlasnik sam tako ne postupi, tada je jedinica lokalne e, samouprave na čijem se području dakle taj otpad nalazi dužna ukloniti taj otpad, ali na trošak vlasnika. Mhm. I u svakom slučaju prijavu možete uputiti isto tako i inspekciji zaštite okoliša, budući da ona isto temeljem istog tog zakona o održivom gospodarenju otpadom e, dužna provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom zakona. Dakle, ona e, u konačnici provodi e, nadzor nad time dakle da li je komunalno redarstvo odradilo svoj dio, da li je dakle ta jedinica lokalne samouprave odradila svoj dio po pitanju sprečavanja odbacivanja otpada i uklanjanja tako odbačenog otpada. uh Evo, htjela bih iskoristiti još jednom priliku i reći da možete sudjelovati vi u ovoj emisiji sljedećih desetak minuta i to putem besplatnog broja telefona 080 5160. Um, kako kako građani uopće reagiraju kad e, nazovu zeleni telefon? Jel ono bude, pa dobro, jel ovo već peti put da moram zvati i upozoravati na jednu e, testu? Da, nažalost, građani e, često misle da mi u Ekopanu imamo neke posebne <laughs> ovlasti vezano za, za rješavanje takvih problema. Zapravo, sve ono što možemo učiniti mi, može učiniti i svaki drugi građanin. Dakle, sve što mi radimo je zapravo da njihovu prijavu uputimo nadležnim tijelima, jer mhm. građani vrlo često nisu sigurni kome uputiti određenu prijavu ili nemaju vremena za to ili jednostavno se ne da bavi time pa onda taj dio prepuste nama. Mhm, pa ćemo čuti kakvu sad u ovom trenutku možda prijavu imamo. Aha, može. Halo, halo, tko je s nama? Halo, dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, jel mogu postaviti pitanje? Možete, izvolite. E, ovako, zanima me zašto se parkiraju auti ispod Jablanova na Korani? Hvala. Hvala vama na pitanju, da, Marija. Evo, moram, e, moram reći da često sam na Korani i, e, i sama primijetim taj problem. E, stalno su dakle tamo u popodnevnim satima naročito parkirani automobili ne bi se smjelo. Riječ je o javnoj zelenoj površini, zapravo zabranjeno je parkiranje, zaustavljanje vozila na takvim površinama. U svakom slučaju, evo kad primijetite e, takav slučaj, e, najbolje je da odmah obavijestite policiju, naravno i komunalno redarstvo koje je ovlašteno dakle onda izricati kazne, ali samo bih napomenula da e, bilo bi dobro možda da jednostavno fotografirate taj automobil ili zapišete registarske oznake tako da se lakše utvrdi o kome se radi. Mislim da je najbolje da fotografirate parkirate automobil, možda ostavite bez mobitela i možda je ruke i tko zna što se može dogoditi. Šalim se naravno. A, u redu, a, ima li možda još e, kakvih pitanja naših e, slušatelja? Ponovit ću vam još jedanput 0800 ovdje je za vas. Mi se danas u današnjoj emisiji, kako ću to nazvati, zadnjoj prije sezone kupanja. <laughs> prije ljetne pauze. <laughs> prije ljetne pauze bavimo se onim korisnim savjetima. Lijepo je to Marija rekla na početku emisije. Ja jedan mali šalabakter za sve naše građane kako se e, ponašati, kako sanirati i kako na kraju krava prijaviti. zeleni telefon dostupan je od 0 do 24. Tako je, 7 dana u tjednu od 0 do 24. Dakle, ova ljetna pauza odnosi se samo na radio emisije, i na zeleni telefon. Bitno da naglasim, da. Bitno je to za napomenuti. što je sa pravom na pristup informacijama kod naših? da, ovako. E, to je jedno jako, po meni jako važno pravo koje stoji e, građanima na raspolaganju i koje zapravo im stoji na raspolaganju još od eh, sada već davne 2003. godine. Eh, međutim, nekako imam dojam da velika većina građana još uvijek nije upoznata uopće s time da imaju to pravo. Zapravo, prema zakonu o pravu na pristup informacijama, eh, dakle svaki građanin, svaka fizička, svaka pravna osoba ima pravo na pristup informacijama, dakle ima pravo znati one informacije kojima raspolažu tijela javne vlasti. Dakle, bilo da se radi o ministarstvima, uredima, agencijama, zavodima, gradskim ili županijskim upravnim odjelima, gradskim tvrtkama i tako dalje. Dakle, e, javnost ima pravo znati na koji način i što oni rade. Zapravo, e, svi su oni tu zapravo radi nas građana, svi su oni tu zapravo jer su e, izabrani voljom građana i zapravo da građanima služe. Jednostavno, odgovorni su, odnosno imaju određenu odgovornost prema građanima. Dakle, građani imaju pravo zatražiti dakle bilo koju informaciju, osim iznimno nekih informacija kao što su recimo poslovne tajne e, i slično ili profesionalne ili informacije o kaznenim postupcima koji su tijeku, ali to su zaista iznimne e, situacije. U pravilu građani imaju zapravo e, pravo znati zapravo najveći broj informacija kojima raspolažu ta tijela javne vlasti. Jednostavno na način da zatraže evo od svako tijelo javne vlasti bi trebalo imati svog službenika za informiranje i e, građani jednostavno mogu dakle e, putem zahtjeva za pristup informacijama zatražiti informaciju koja ih zanima. E, obično je na web stranicama tijela javnih vlasti objavljen dakle i obrazac tog zahtjeva, međutim ako i nije ne morate brinuti jer zbilja bitno je da samo navedete dakle svoje podatke, dakle ime, prezime, vašu adresu, naziv tijela kojemu se obraćate odnosno od kojeg tražite informaciju i onu informaciju koja vas zanima. Tako da i isto tako tijelo javne vlasti, evo napominjem, je dužno dati odgovor na postavljeni upit u roku od 15 dana. U suprotnom, evo, ako vas ignoriraju, što se i nama vrlo često događa, onda ih ovaj, e, imate pravo žaliti se povjereniku za informiranje koji će im onda dakle narediti da zapravo vam dostave traženu informaciju. Kako postupiti i kome se obratiti u nekim konkretnim slučajevima? Evo ja sam tu još danas izdvojila vode i e, zelenilo naše kategorije. E, što se tiče voda, stalno su dakle tu prisutni problemi sa septičkim jamama. Evo da odmah e, ukratko napomenem, dakle kada vidite da vaš susjed ili općenito znate da netko drugi, dakle tko nije spojen na kanalizacijsku mrežu, već ima septičku jamu, ne prazni ju na onaj propisni način, dakle da pozove vodovod i kanalizaciju koji vrše tu uslugu pražnjenja, već zapravo inače dobivamo prijave iz kojih vidimo da su građani zaista zaista jako domišljati po pitanju pražnja svojih septičkih jama, dakle od e, susjedovog zemljišta svog potoka rijeka, e, ispumpavanju u cisternu pa ispuštanja toga u šume, potoke i tako dalje. E, zaista to je ono cijeli, niz ono zanimljivih Možemo primjera. Knjigu napisati. Da, uglavnom sve to što je sad nabrojeno je zapravo izričito zabranjeno zakonom o sanitarnoj inspekciji i dakle evo sanitarna inspekcija nadležna je postupati po takvim stvarima. Novčana kazna u takvim slučajevima iznosi 1000 kuna i sanitarni inspektor može može ju naplatiti, dakle, odnosno izreći na licu mjesta. Tako da, evo, možda nekakav savjet više nego upozorenje građanima, bolje dakle platiti tih, ne znam točno koliko, par sto kuna ispumpavanje nego tisuću kuna kazne. druga stvar koja naročito sad dolazi do izražaja u ovim ljetnim mjesecima jest ograničavanje ili čak onemogućavanje pristupa rijekama. Dakle, nekad e, građani koji su vlasnici zemljišta ili općenito nekretnina u samom dakle, neposrednoj blizini rijeka si znaju uzimati za pravo da drugim e, kupačima, odnosno drugim građanima brane pristup. E, mislim, nije to slučaj samo sa rijekama, recimo i po obali, dakle po moru je to onako dosta čest slučaj gdje svako malo doživite da vas netko praktički tjera tvrdeći da je to njegova privatna plaža i tako dalje. Marija, evo samo, samo trenutak da primimo još jedan Može. poziv u emisiju. Halo, tko je s nama? E, dobar dan, Denis Dobar... telefonu. Dobar dan, izvolite, u emisiji ste Zeleni telefon. E, koje pitanje Aha, imate? Evo mene zanima jedno pitanje, dakle, da li postoji za pse e, plaža u, u Karlovcu? plaža za pse u Karlovcu, evo moram priznati da ne znam točan odgovor <laughs> na ovo pitanje, možda zato što nemam psa, ali točan odgovor na to pitanje bi trebalo znati komunalno redarstvo. Evo njihov broj je 628222 i taj broj je otvoren za prijave građana 24 sata dnevno, pa možda evo da hm. tamo probate ovaj, potražite odgovor na svoje pitanje. Aha, aha, aha. Da. Evo kad, kad provjerite kod njih onda svakako javite, nama. <laughs> Da znamo, može? Može. Hvala vam lijepa. Do slušanja. Ovo je bilo zanimljivo pitanje. Da. Dobro, a hoćemo mi na kratku pauzu, Ha? Može. <laughs> Ajmo na kratku pauzu pa se onda onako brzinski vraćamo u emisiju Zeleni telefon. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi.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 Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi malo smo kratki s vremenom pa ćemo zbrzati malo stvari u ovom trenutku da čujemo što onda jel se može tjerati sa kupališta ili ne može. Naravno da ne, evo, ja bih samo voljela građanima svima ovaj, e, poručiti da su rijeke opće dobro i da one zapravo pripadaju svima i da nisu niti mogu biti predmet ičijeg privatnog vlasništva. Dakle, nitko vas nema pravo tjerati s rijeke ili e, sa plaže tvrdeći da je to njegova privatna plaža ili nešto slično. E, još bi se htjela dotaknuti jednog problema, a to je ambrozija. Evo, kreće lagano sezona ambrozije um, i građani nam se e, često u ovom periodu godine dakle znaju vezat, e, javljati vezano e, za taj problem. inače vlasnici zemljišta, odnosno ovlaštenici koji su korište, koji su ovlašteni na korištenje zemljišta dužni su ukloniti ambroziju sa tog svog zemljišta. Međutim, vrlo često oni to ne čine i zato i dakle, nastaju problemi. Kad primijetite takvo zemljište na kojem raste ambrozija, prijavu možete uputiti poljoprivrednoj ili šumarskoj inspekciji pri ministarstvu Ministarstvu poljoprivrede, ovisno o tome da li se nalazi na poljoprivrednom zemljištu, u šumi ili tako dalje. Ali u svakom slučaju možete i poljoprivrednom redaru grada Karlovca na 628203 ili pak komunalnom redarstvu. E, za neuklanjanje ambrozije propisane su zaista drastične novčane kazne, evo čak za pravnu osobu od 30 do 50 tisuća kuna, a za fizičke osobe od 6 do 10 tisuća kuna. Tako da, e, evo, zbilja prilično visoke novčane kazne, mislim da je zbilja jednostavnije pokositi tu ambroziju <laughs> nego plaćati 50 tisuća kuna. Jučer smo baš zaprimili jedan zanimljiv poziv od Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju koji su nam eh, ovaj eh, su nas obavijestili da upravo provode jednu akciju pod nazivom Alergični na alergije. Eh, u sklopu te akcije oni su razvili i besplatnu aplikaciju pod nazivom Alergični koju evo jednostavno možete svi koji ste zainteresirani skinuti u svoje pametne telefone. Aplikacija uglavnom radi na način da vi pomoću nje, znači svojim pametnim telefonom poslikate, fotografirate ili kako god zemljište na kojem raste ambrozija, a zatim se ta lokacija Pazite naravno da vas vlasnik ne vidi. Da, <laughs> zatim se ta lokacija pomoću GPS-a mapira na interaktivnoj e, karti koja mhm. obuhvaća cijelu Hrvatsku i lokacije se potom, dakle kad se skupe dakle velik broj tih lokacija, onda se dojavljuju jedinicama lokalne e, područne samouprave na čijem se području e, nalaze. I isto tako, evo, najaktivniji građani, odnosno oni koji pošalju deset takvih fotkica, dobivaju nekakav poklon set. Dobijete ambroziju na kuću Andresu. <laughs> nešto protiv <laughs> malo, Malo, šale. A, da čujemo još e, na samom kraju, prije nego što se onako lijepo oprostimo, i raspored e, mobilnih e, eko otoka iz Čistoće. Eh, evo, od ponedjeljka, odnosno 27.6. odnosno početka ovog tjedna pa do nedjelje, odnosno 10.7. Eh, mobilni eko otoci eh, će se nalaziti u sljedećim mjesnim odborima. Kableri, odnosno Banska selnica, Rečica, Skakavac i Šišljavić. Tako da evo, možete tamo, dakle, svi vi koji se nalazite u jednom od navedenih mjesnih odbora možete tokom sljedeća dva tjedna odvojeno, odnosno odvajati otpad, dakle, na tim lokacijama. Mhm, evo, prije nego što se oprostimo. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Šta ste trebam plakati, jel? ne. nema <laughs> Brzo će to proći. <laughs> ok, sljedeća dva mjeseca, ali tako, znači cijeli sedmi i cijeli osmi mjesec, odnosno do devetog mjeseca. Prvi prvog, deveti. Tako, prvi deveti je četvrtak. Da. tada ćemo se ponovno družiti, Marija i ja, u zelenom telefonu, uključujući i sve vas koji nas slušate. Hvala svima na pozivima u emisiju. Hvala vam lijepa što ste toliko aktivni. Hvala Marija što dolazite ovdje svakog <laughs> četvrtka. Nadam se da ćete doći i tog spomenutog prvog devetog, da, nisam, da nadam se ni jedno ni drugo ništa puta neće, zaboraviti. <laughs> I da nećete zaboraviti, naravno. I nadam se da su ovi savjeti bili korisni. Imali možda još nešto što biste htjeli onako svim generacijama poručiti kako se ponašati možda sad na godišnjim odmorima? Pa evo, e, uvijek bi im poručila neki se ponašaju sukladno propisima jer nikad ne znaju tko ih promatra iz prikrajka i ko će možda ovaj uputiti kakvu prijavu protiv njih. Tako da budite dobri i pazite što radite. Da, ljudi moji, previše ovih aplikacija i nagrada na kući adresa. Tako, ambroziju. <laughs> Hvala vam lijepo Marija. Hvala tebi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona fona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.